บุ๊กทูสิบเอ็ด eleven, eleven, เดือน months, months, มกราคม January, January, กุมภาพันธ์ February February มีนาคม March March เมษายน April April พฤษภาคม May May มิถุนายน June, June, มีอยู่หกเดือน These are six months. these are six months. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม January, February, March, January, February, March, เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน April May and June April May and June กรกฎาคม July July สิงหาคม August August กันยายน September September ตุลาคม October October พฤศจิกายน November November ธันวาคม December, December, และยังมีอีกหกเดือนด้วย These are also six months. these are also six months. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน July, August, September, July August September ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม October November and December October November and December